وسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم ku sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsageru rimu local government katsina state malam batura dauda tsageru shugaban madarasatu tahfizul qur'an tsageru kuma shugaban madarasatu tarbiyyatul islam wa qira'atul qur'an tsageru ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin a yan uwa kamar yadda aka ji wannan huduba a cikin harshen larabci to ga fassara ta a takaice a cikin harshen hausa kuma kamar yadda muka ji huduba tana magana ne akan wannan wata na rajab da muke ciki duk da cewa muna karshen shi wannan wata na rajab da abubuwan da mutane suka saba yi cikinsa waɗanda da yawansu ba su tabbata ba a shara'anci duk da mutane sun saba to abin da ke wajibi ga waɗanda suke wato suna jibintar al'umma wurin faɗi musu abubuwan da suka kamata shine su faɗi masu abin da ya kamata illa iyaka duk wanda aka faɗi mu abu yana da dama guda biyu ko ya ɗauka ko kuma ya aje amma dai shine faɗi ya hita Allah ya shirye da mu wannan huɗuba bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huɗuba ta ci gaba da cewa bayan haka ya ko bayan Allah ina muku wasiya da ni kaina kan mu ji tsoron Allah baki ɗaya ku kasance masu bibitar ababen da za su kai mu zuwa ga kusanci da Allah maɗaukakin sarki a asirce za mu yi su ko kuma a bayyane lallai duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah maɗaukakin sarki zai tsare shi kuma ya shirya da shi a mafi alkhairin abin da zai samu a duniya da lahira bayan haka ya ku bayan Allah hakika wannan wata na Rajab da muke cikin shi a yanzu ɗaya ne daga cikin watanni masu alfarma waɗannan watanni su ne zulƙida da zulhaji, da kuma almuharram waɗannan su ɗaya na bin ɗaya ne su ne mutawaliyatul ma'ana jere suke sannan akwai ɗaya wanda yake shi kuma kamar yana haure ma'ana ba haɗe yake da su ba shi ne rajab watan bakwai watan sha ɗaya watan sha biyu watan ɗaya kun ga waɗannan jere suke to sai kuma ɗaya a tsallake waɗannan su ne ake ce ma watanni masu alfarma kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ambaci wannan a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yake cewa inna inda Allah indallahi ashara shahran lalle kididdigaggun watanni a wurin Allah sanannu sune watanni 12 sune waɗanda ke cikin littafin Allah Allah ya ce yawma khalaqa samawati wal ard tun daga lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa Allah ya sanya waɗannan watanni 12 to amma cikin watannin nan Allah ya ce mina arba'atul hurum daga ciki akwai wasu watanni guda hudu masu alfarma zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin wannan watanni wurin aikata shirka ko wani abu makamancin wannan wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa ku yaki mushrikai baki ɗayan su kamar yadda su ma suke yaƙa ku baki ɗayan ku wa alamu anna ma'al muttaqin ku sani cewa lalle Allah yana tare da masu tsoron sa bayan haka ya ku bayan Allah abin da yake wajibi ga kowane musulmi shine yayi kokarin kusantar Allah a kowane wata ko kuma a cikin wannan watan da muke da ba wannan watan ba kada mu ɗauka wannan watan ne kadai ake kusantar Allah da ibadu a'a mu yawaita ibada ko mu kusanci Allah da ibadu da ma wani watan wanda ba wannan watan ba hakika shari'a ta tabbatar da ibadu daban-daban da ake a cikin kowane wata ko kuma ibadun da ka iya yin su a kowane wata ko kuma a wani wata ne kaɗai ake yin su kamar yadda ake yin azumin watan ramadan a cikin a watan ramadan kaɗai ko kuma yadda ake yin aikin haji a cikin watannin aikin haji a ga wannan wata ibada ce ke keɓantacciya a cikin wasu watanni a wani lokaci keɓantacci to amma tare da haka mu sani cewa ibadu wasu waɗanda wasu ke tsammanin cewa ana yi musamman yin musamman abin da ya shahi azumi ko wasu salloli da ake yi a cikin waɗannan watannin to da yawan su waɗannan abubuwan ba su tabbata ba a shar'anci illa iyaka dai an daɗe ana yi ko kuma an saba ana yin su har ma wasu na ganin cewa in an ma ce ba su tabbata ba kamar wani abu ne wanda ake haɗe sabo tare da cewa kuma waɗannan maganganun da ake haɗi maganganu ne waɗanda wasu sun kai shekara dubu ma ana haɗin su illa iyaka dai wani bai taɓa jin su ba kila sai wannan lokacin kaga duk da yanzu ka taɓa jin su bai nuna cewa kuma sabbin maganganu ne da haka da yawan ibadun da ake aiwatarwa a irin wannan lokaci ko wannan wata to wasu ibadu ne waɗanda ba su tabbata ba a shar'ance ko kuma ba su tabbata ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata su a lokacin rayuwarsa ko kuma sahabbai sun aikata su a lokacin rayuwarsu sannan kuma dukkanin aikin da za ka yi ka ce wani lokaci ne za a yi shi ko wata rana ce keɓantatta ko wani lokaci ko yanayi to yana buƙatar dalili ingantacce daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da wannan ne za a jingina ko a jingina wannan magana kuma a aikata wannan aiki baya haka ya ku bayan Allah hakika mushrikai sun kasance suna girmama wannan wata a lokacin jahiliya suna girma shi kwarai shi wannan wata na Rajab sannan kuma suna keɓantar kansu da yin azumi a cikin wannan wata duk da cewa in aka ce suna yin azumi ba lallai bane azumin su ya zama iri ɗaya da namu amma dai suna yin azumi dama azumi a yaren larabci shine kamewa ko ka kame daga barin magana ko ka kame daga barin cin abinci ko ka kame dai daga wani abu baka yi wani abu ma kana iya cewa wannan shine azumi to a takaice dai larabawa a lokacin kamin zuwan musulunci sun kasance suna girmama wannan wata na rajab kuma ma suna yin azumi a cikin shi shekul islam ibn taimiyya yana cewa amma shi watan rajab keɓanta shi da aka yi ko kuma keɓantuwar shi da wasu ibadu to hadisan da aka kawo waɗanda suka keɓance shi da waɗannan ibadun dukkansu ko mafi yawansu ko ma baki ɗayansu ya ce dukkansu waɗannan hadisan ba ingantattu ba ne ba ya ce kai bari ba hadisai ne na karya da aka ƙirƙiro aka jingina da waɗannan abubuwan mana ana jingina su da cewa idan kai kaza za ka samu kaza misalin waɗannan hadisan shine wai wannan wata yana cewa mana wannan azumin wannan wata na cewa ka azumce ni ka azumce ni da in kai ka aljanna shi kuma na ramadan ya cewa ka sha ni ɗaya in kai ka wuta wannan hadisin shi ma hadisi ne na ƙarya kamar yadda malamai suke cewa don haka da yawan waɗannan dalilai da ake kawawa don gane da azumta ko kuma sallah ko wata ibada ta shahi wannan wata wata falala ce ko wani kwaɗaitarwa to gabaki ɗayan waɗannan hadisan malamai sun tattara su hadisai ne waɗanda ba su tabbata ba a isnadi ma'ana ba su tabbata ba a shar'anci ana yin waɗannan abubuwa don haka kaga kenan ba za a yi aiki da abin da bai tabbata ba sai abin da ya tabbata manzon Allah ya yi, ko sahabban shi bayan rayuwarsu sun aikata to wannan abun sai ya tabbata cewa wannan abin sunan shi shari'a ya tabbata ma daga Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda ya kasance yakan bugi mutane ko kuma ya sanya mutane da suka ɗauki irin wannan azumin ya ce lalle sai sun ci abinci ya ce shabbi hu bi ramadan kada ku kamanta shi da ramadan kada ku rika kamanta shi da ramadan kaga Umar dan Khattab yana tilasta mutane su ci abinci sun ɗauki irin wannan irin wannan azumin yana cewa kada ku kamanta shi da ramadan ku sani cewa ramadan lalle mutanen jahiliya suna girmama shi amma lokacin da musulunci ya zo to sai muka yi aka kyale wannan girmamawai sai aka tsaya inda Allah madaukakin sarki ya tsaye da mutane tare da cewa ma'ana ka keɓance wata ibada ka ce kawai sai wannan watan za ka yi ta ishe ne aka hana sannan kuma ba laihi ba ne ba ka yi azumi a cikin shi rajab ɗin ma'ana azumin litinin da alhamis ko azumi na kwana uku da ake su ne a yamul bid ma'ana sha uku sha hudu sha biyar ko kuma ka yi azumi yau gobe ka huta shi ka yi azumi haka ka yi amma dai baka danganta cewa azumi ne na rajab ba kake wannan ya halatta amma doka da niyyar ka cewa kana azumin tsaki to wannan shine kuskuren ma'ana shine abin da bai tabbata ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku bayan Allah lalle watan rajab wasu mutane sukan keɓance shi da wata sallah wadda ake ce mata salatun raga'ib wato sallah ta kwaɗayi sunanta kenan gujeran mutane da yawa sukan yi ta farkon daren juma'a na farkon shi wata shi farkon juma'a to daren farko na cikin to haka ake yin wannan sallah ita ake ce masalatun raga'ib wannan sallah ana yin ta ne tsakanin sallar magariba zuwa isha'i ana yin ta da sunan wai wata sallah ce ta kwaɗayi ita kanta wannan sallar da ake yi ta kwaɗayi bata tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan bida'a ce ma'ana wani kirkirarren al'amari ne da aka danganta shi zuwa ga addini sannan wajibi ne mu kyale shi mu rabu da shi mu kama abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. hakika wannan abin an samar da shi ne bayan karni na hudu na hijira ma'ana kaga sai bayan shekara 300 da wani abu aka ƙara kirkiro waɗannan abubuwa ma'ana aka cuso su aka yi ta ana kwadaitar da mutane cewa su yi kaza mu sani cewa duk da halaccin ka yi karatun alkur'ani ko ka yi sallah ko ka yi azumi to amma dai ba za ka yi ba sai yadda aka ce ka yi idan ka ɗauko wata sallah ka ce a yi ta lokaci kaza to ana buƙatar ka kawo dalilin da yasa aka ce a yi ta lokaci kaza don haka dukkanin abin da dalili ya tabbata cewa wannan abin shari'a ta tabbatar da shi to shine musulmi zai ƙoƙahe ya yi shi amma dukkanin abin da shari'a bata tabbatar da shi ba to wajibi ne ga musulmi ya haƙura da shi don kada ya yi aikin baban giwa hakika kada kada wato yawan masu yin irin waɗannan ibadan ya ruɗa ka kaga cewa yanzu duk masu yin waɗannan wasu duk suna yin kaza amma duk wannan a ce ba daidai bane ba a'a shi yawan masu abu bai kawo bai zan ya shi ya zama daidai sai idan ya tabbata a shar'anci domin idan da yawa ne ke sanyawa abi ko a gane gaskiyar abu to da shi kan shi musuluncin da ba a bi shi ba don shi ke da mafi karancin rinjaye na mabiya a wannan rayuwa da muke ciki don haka waɗannan ayyuka da ake yi ayyuka ne da ba su tabbata ba ma'ana wannan azumi azumi ne da bai tabbata ba kai tsaye daga manzan Allah yana yin shi hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa duk wanda ya kawo wani abin da babu shi a cikin wannan addini yace ku zo ku yi shi akwai lada kuma aka bincika manzon Allah bai ba babu shi a cikin alkurani babu shi a cikin hadisin manzon Allah malamai ba su bayanin shi ba da suna addini to an maida mashi kayan shi na ba zai samu lada ba shine ma'anar a wata ruwayar manzon Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce yi shi ba to wannan an maida mashi kayan shi ma'ana bai da bai da lada sannan mu sani cewa dukkanin wata wani kirkirarren al'amari manzon Allah ya ce wannan bata ce <clears throat> ita kuma bata wata take kai mutum Allah shi kiyaye mu dan haka wajibi ne ga kowane musulmi ya sani cewa abinda ake ce ma musulunci shine abinda ka miƙa wuyanka zuwa ga Allah madaukakin sarki <clears throat> ka bi umarnin shi yace kai nan sai kai yace ka tsaya nan sai ka tsaya yace kada ka je can to kada ka je wannan shine musulunci da haka musulunci ba addini bane ba wanda mutum zai yi abin da ya ga dama musulunci yana da ka'idoji shi yasa ma Allah maɗaukakin sarki ya turo manzansa yi shekara 23 yana koyar da duniya wannan musuluncin sannan wannan abin da ya koyar din manzan Allah ya tafi amma ya bar abin da ya koyar din yana nan wuri nan da haka ka zaka shekara nawa ba za ka iya cewa ka kura komi ba ka tsaya akan abin da ya tabbata daga gare shi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka huta da haka shi addinin musulunci shine abin da manzon Allah ya koyar a cikin shekarun nashi 23 ya koma ga manzon Allah ya koma ga Allah madaukakin sarki ya bar mutane akan wannan to wannan abin shine addini kuma duk ka gama ko menene naka da rayuwarka da iliminka ba za ka iya yin duka abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari ba to ta ya ba ka iya wannan kuma haka karo wani kari ka kara ma kanka da haka wajibi ne musulmi ya sani cewa musulunci shine biyayya ga abin da Allah ya ce a yi ka bi abinda aka ce ka yi ka bar abinda aka ce ka bari to wannan idan kai haka to sai ka samu nasara a cikin rayuwarka ta duniya kuma ka samu nasara a rayuwarka ta lafiya Allah ya samu dace bayan haka ya ku bayan Allah hakika a cikin dai wannan watan na Rajab wasu mutane kan yi tahiyya kan yi tahiyya tahiyayya zuwa Madina ma'ana su je su kai ziyara wannan ziyarai suna ce mata ziyaratul rajabiyya ma'ana ar-rajabiyya suke ce mata kawai wannan watan ake kai wannan ziyara din a je masallacin manzon Allah a kai ziyara ga manzan Allah a hakika mu sani cewa ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani ta'ayini ko kuma babu wani taksisin lokaci ko rana ko wata ko shekara wannan ya halatta don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a masallatin nan guda uku ya ce ba inda za ka ɗauri za ka ruwa gora ka ta ka kai ziyara sai waɗannan masallatan guda uku ya ce masallacinsa da masallacin makka da kuma masallacin baitul makadis da haka ya halatta kowane lokaci ka kai manzo ziyara idan kana da iko amma ka kai ziyara da sunan ziyaratu a rajabiya shine abin da bai tabbata ba don bai tabbata ba manzan Allah ya ce duk wata rajab ku je ku kai man ziyara wannan shine dalilin da ya sa malamai suka ce to bai tabbata ba tunda bai tabbata ba manzan Allah ya ce ayi sahabban shi sun yi to wannan babu wannan ziyara din amma babu laifi a cikin wannan watan kana da halin da za ka je masallacin manzan Allah Ka yi umara ka je ka yi ziyara ga manzan Allah wannan ya halatta amma da niyya ko da ƙudirin cewa wannan ziyara ka yi ta ne ziyaratun rajabiyya mana ziyara da ake a cikin watan rajab da wata ibada ko wani taksisi da kai mashi watan Wannan shi ne abin da ake nihin da bai tabbata ba daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wannan ko shi ya aikata da haka abin da yake wajibi ga kowane musulmi ya yi ƙoƙarin tsayawa akan abin da shari'a ta tsaida shi ya yi abin da shari'a ta ce ya yi gwalgwadon iko to wannan shine zai tsiratar da shi duniyar shi da lahira shi Allah ya sa mu tsira duniya da lahira da haka ya ku bayan Allah hakika ba wai ba kawai abin da ya shahi shi wannan wata na Rajab ba dukkanin wata ibada da za ka yi ka keɓance mata wani lokaci ko ka keɓance mata wata rana ko wata ko shekara to lalle tana bukatar dalili idan babu dalili to ko dai ka bar abin ko kuma ka ce ka gano dalilin da za ka yi don kada ka yi aikin baban giwa don duk wanda ya wani aikin da Allah bai ce ya yi shi ba ba kuma koyar da Allah bace ba to ya sani zai ta yin wannan aikin yana ganin yana aiki mai kyau amma daga ƙarshe kuma ba zai samu lada ba irin shi ne wanda zai wayi gari a gobe alkiyama yana tsammanin yana da lada mai yawa sai kuma ya shi da zunubi mai yawa saboda ba a sa shi ba dama yayi haka kawai ya ɗuru ruwa gora ya abin shi muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu farki madaidaici wannan ita ce fasara hudu ta farko fasara hudu ta biyu kuma bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudu ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah lallai a cikin dare na 27 na wannan wata na Rajab ana yin wato ana taruwa musulmi sukan tattaru wannan tattaruwar da ake yi ana tattaruwa ne a yi wani kamar biki-biki misali abin da ake ni da wani tattaruwar da mutane ke yi shi ne wai dare ne na isra'i da miraji lokacin da aka ɗauki manzan Allah zuwa baitul makadis daga baitul makadis aka kai shi sama har wucewa sama ta bakwai wanda ya anso sallah to shine ake cewa daren da ya wannan shine daren 27 na watan rajab malamai suka ce muƙaddara ma wannan abun gaskiya ne haka ne mana daren 27 ne manzon Allah ya wannan amma dai shi manzon Allah bai ayyana wannan lokaci ba a keɓance mashi wata ibada ta musamman wadda za a ce a riƙa yi duk lokacin in ya zagayo don haka shi ba wannan bid'a ne ma'ana bai tabbata ba addini wajibi ne musulmi idan yana yi ya nisanci irin waɗannan abubuwan domin yin su bai da wani amfani a gare shi a duniya ko lahira ina amfanin kuma kai abin da bai da duniya bai da amfani duniya da lahira ka da haka wajibi ne mu san wannan sannan akwai abin da ake ce madaran cika ciki shi kan shi irin irin waɗannan abubuwan ana yin su a cikin wannan wata daren cika ciki to duk ire-iren waɗannan abubuwan da makamantansu waɗanda wasu ban san su waɗansu ma ba a yin sa a wajajen mu wasu wurare ake amma mu sani cewa ko da ba a yin a inda muke nan to a wasu wurare ana yin waɗannan abubuwan da muka ambata to duk da ba a yin su nan to ko da kila ka je wani wuri ka ga an yi su kada ka ɗauke su a matsayin wani addini ne duk da kila za ka ga wasu suna yin su kuma sun daɗe suna yin su din. haka ka musani cewa abin da ake ce ma addini ko kuma abin da ake ce ma ibada wanda za ka samu lada shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah maɗaukakin sarki ya yi umarnin a yi wannan abin to kaga wannan shine ibada da za ka yi ka samu lada amma da zaran aka ce wannan abun bai tabbata ba to abin da ya yi alkhairi a wurinka ne ka hakura da shi in ma kila ka taba yi wannan ba wani matsala bane ba ai kila kamun ka fahimta ne amma dai abin da ake so in kana kuskure sai kuma ka gane kuskure ne to kada ka doge akan wannan kuskura ko kuma ka rika ganin kila zagin ka ake ka je ka bincika duk abin da za a faɗi je ka bincika ka ji shin wannan abun gaskiya ne ko ba gaskiya bane ba idan ya tabbata gaskiya ne sai ka bi gaskiya idan ya tabbata abin da aka wadi ba gaskiya bane kenan sai ka tsaya akan abin da yake gaskiya Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ta farki madaidaici ya ba mu ikon gane gaskiya da kuma binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata wannan shine fasara hudubobi guda biyu da fatan Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji wanda yake na daidai abin da yake kuskure Allah ya ba mu ikon kauce mashi Allahumma izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar sunna koyi ta yada da aure suna ita ta samar maku kuma sunna koyi na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kudubobi da lakcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo ko sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma koyi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyinku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran duk dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna for koyi da blogspot.com ko www.sunnaforyou.tk domin karin bayani ana iya kira ko saƙon whatsapp a 09023455501 ko saƙon email a koyi at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash koyi ko facebook.com slash koyi har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpet MySpace G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba amin.